beste kolaboratzaile bat dugu jada telefonoaren bestaldean, bera Germen Blezio da, Amnistia Internazionalaren eh, kidea. Gaurkoan e, bi leku desberdinetara, bi gai desberdin jorratu behar dituzu, ez dakit Tunisiatik edo Burunditik hasi behar zaren. Bai, burunditik berbada. Uh, eh, entzulek eranen dute, binan diadanik uh, eh, aipatu eh, dutala hori, binan uh, beritxarrak baditugu. burundi beraz Afrika erdi erdian eta gero Tunisia aipatuko dut. Hein? Binan lotura da justizia, uh, justizia independente bat lortzea bi uh, erri alde horietan. -hmm. Beraz, e, Burundin gertakari latzak esaten eh, zenun eh, egon direla azken egunetan, bai. kontatuko diguzu pixka bat? bai. Eh, lehenik beraz, eh, lotura egiteko joan dena eh, ekainean aipatu nuena, Ernest Manihun uh, itzutela bere etxen eta dosiera kebatsi eta olako, korruptioaren kontra ari zen lanean, eta hausia behartzen beraz uh, ekainaren amabostean hasi, hala erran anuen, benen hasi orduko gelditu gelditu da hausia eh, uh, erranez inkesta sakondu behartzela. Anta uh, eh, FBI delako, ez dudu batuetako poliziak, uh, Eh, polizia famatuak eh, lagunu zituen eh, ango poliziak eta egin azuten beren lan abin. Uste dugu denek ara nahi dutela eortzi delako delako hauzi hori Ernest Manirun baren uh, hauzi hori. Mhm. Tristea da. Beraz, horren gehienetik gero zer gertatu da irailaren emezortzian duela somaite gundeaz. Igan zen E, tanganika haintzira bastera toki eder bat, ara, goxu goxua, ondartza, handa, e, ezagutzen dut, ere. Ara txeko haize goxua, beraz, toki miresgarria Eta mm, ostatu batean, xelezami, deitu ostatu batean, eh, harri da, bion da, Euh, frantzese, chez les amis. Eta familia osoak, gizu Bilbon eta nola biltzen diren, edo nostian, eh, ostatuetan, nola ziren, goxoki, eta euh, bat batean gizon batzu, asko ziren, omen, eh, lekukotasunen arabera, asko gizon, urbildu dira, eta tiroka hasi, bat batean, nola, oh delako kalashnikov uh, armekin. Hogoi minutuz, hildituzte, berrogoi pertsona, eta zauditu gehiago, berrogoi pertsona horietan eh, emazteak, hauak, eh, eh, denetarik baziren, eta kaxik neok ez du aipatu ere komunikabideetan, eta ba, zuek, ara, aipatuko duzue. E, irakurri dut bakarrik Le Monde kazetan Jean-Philippe Remy, han Afrikan ari da beti berriketan, eta idatzi du artikulu bat du sang pour rien deitua, ara, odo lixurtzea debaldetan. Zenta orai arte neok ez du, uh, ez du uh, leporatu olako ilketa izigarri hori. Mm -hmm. Ara, eta zergatik aipatzen dutan, zenta amnestiren ikus moldean, edo Ernest manirun baren iltzea, edo hau, edo beste asko, eh, beste asko, hamarkadaka hitzen dituzte oraino, la, gizonak, bon, az, azken aste hauetan, eh, edo politika dela kausa, edo ez, edo ez, eta ostatu hortan, etzen eh, politika mm, bat ere, sartzen. Beraz, airen ikus moldean, eh, justizia da um, eskaz impunitateak ditu era eh, eraitze, hilketa eta gizakiaren kontrako krimenak, frances krim kontra l'humanite deituak, ara, kontrako krimenak, horiek denak impunitatean oinarrituak dira. Eta horretaz gain isiltasunean ere bai, aipatzen zenuen e, gelditzen dira. Bai, harri garria da, eh? dituzte beste asko, inan eh, norbaitek errandok berezik izan eta eh, irailaren emezortzian zen amekan aipatu dituzte ara eh, batuetako ara eh, delako eh, eh, ilketa haiek, baina mm. afrikan ara eh, eh, eh, dira bon, nik baditutan adiskideak militanteak eta beraz aipatu dautate eta ara, eh, beraz le monde hortan e, eh, kausitu dut. Eta, eta gero, bon, amnestik baditu gero, badu dokumento bat, prezeski e, gero stik egun hauetan, eta da beraz, eh, impunitatearen kontra eh, zen eta behar dute gauzatu orai e, eh, akordioetan e, deliberatu zutena ongi bo egiari eta bakeari buruzko lantaldea komision mhm. de verite de reconciliation zen eta amairu urtez gerla zibila e, dute, eh? edu aspaldi oraino ateratuak direla. Da orduan, eh, amnetzik emeiten ditu uh, errekomendazio batzu, horren uh, gauzatzeko, lehenik... Uh, behar direla biziki ongi hautatu delako um, lantalde hortan uh, hortako arduradunak, behar direla independenteak, uh, gizon eta emazte um, kopuru berea, bera, barkatu, uh, burundiko giza eskubiden elkarteetarik ere behar direla, eta holako kontseilu batzu, biktimak gero, uh, bigarren gauza, biktimak behar direla, Uh, entzun, ere nire gerizatu, zenta batzutan iriskoan dira oraino, eta ere, erreparazioa, hein, eh, sofritu duten, uh, dutenaren eh, erreparatzeko behar dutela ere zerbait, Edo, edo uh, medikoen ganik, edo dirua, edo dependitzen du, nola, nola zer biktimak uh, diren. Hmm. eta gero azkenik ere, eh, ez aski delako eh, lantalde hori, egia eta um, bakia eh, buruzko lantalde hori, behar direla alere, hobendunak, hausitegi batean uh, juiatu. Eh, da aski hola barkamendu galdegitea eta eta kitio. Eta hori ere, hori ere, bakia akordioetan um, nazio batueken nahi eh, zuten hori dena, eh, eta tribunal spezial deitu dute beraz, eh, behar dela, ez da, eh, oraino, benen hausitegi berezi bat, ez, um, ez burunditik kampuan, eh? behinan uh, zertako berezia zen eta juiak litazke parte burundiarak eta parte um, uh, beste nonbaitik, beste herrialdetarik uh, etorriak, internazionalak. Mm -hmm. era horiek denak galde egiten ditugu, uh, biztan da. Eta Burundi alde batera utzita, orain e, Tunisiara joko dugu uste dut, eta bertan ba, berri zertxobait pozgarriagoa ekarri bar diguzu, edo bintzat e, eh, kulturarekin harremandua dagoen berri bat, ez da? Bai, ara, Horengatik nahi nuen eh, gero bukaeran batu araile uh, eh, pixka bat uh, den herrialde bat eta amnestik segitzen duena ere urbiletik eta mm, bon, badakizue denek uh, ira, um, Tunisiako irautzaren uh, historioa Mohamed Boazizi den uh, hitzearekin bere burua erre zuelarik eta um, mm, amnestik dio prezeski uh, eh, untiko gazte horrek uh, bere giza eskubide guziak ezestuak eh, zielakotz duela bere burua erreola. Eta uh, gai hori, eta Mohamed Boazizi ere, horren gati gaitpatzen dut, eta um, Tunisian manifestaliak, polizia, uh, hilak, militante gazte eta adinekoak denak agertzen dira eta ikusi zugu, Gaitzeko dokumentario, ba, filma da, eh? Oh, korki. Eh, dokumentario eder bat, ateratzen da orai, frantzian bederen, ez dakit, e, zuen egoaldean, egoaldean eh, ere ateratzen ez, binen endaian ikusten luzue, mhm. frantzian, eta Amnesti Internazionalek sustengatzen du, horrengatik ere aipatzen dut, izena du, Euh, plus jamais peur, beldurik ez gehiago, hein, sekulan. plus jamais peur, eta orgin miaritzen, uh, miarritzen, irailaren oita ni uste zu ez du aspaldi, euh, royal Cinegelan, beraz, eh, plus jamais peur, eta egilea hortzen, hori da eh, mirakulua guretzat. Eh, Murat eh, Benchir du izena, Eta, bo, onkitua zen ikustea eh, Amnesti Internazionaleko kideak eta uh, mintzatu gira filmaren ondotik eh, ere, nik uh, errandizuz gauza batzu, era amnestik zer egiten uh, duen, orai zer egin behar den uh, giza eskubiden uh, gerizatzeko tunisian, eta hola, biziki interesgarria zen, eta filma edera. Zienta, badituzu, um, ehm, ara, diendetze eh, animale batzu manifestaldia handiak eta gero, ere, e, beste e, pertsonalki gero minzo direnak, edo delako blog, edo e, egin dituzten gazte batzu, neska gazteak ere, edo uh, militante ezagunak, guretzat ezagunak, Radia Nazraui, emazte bat, abokadoa, gaitzeko kuraia ukandu beti, eh? benalizen denboran, eta ez bat eh, eh, gutuna igorri ditugun e, beraren zat, eta beste bat zuen zat, ere. Oiek denak filman dira, eta amnestik eta beste erakunde batek ere lik detroa de l'homme, frantzian dena ere, e, sustengatzen dute filma hori. hori biziki, ere razen zenta kultura, ara, giza eskubideen, eta eran izaki eh, ara, eh, nula egiten den ere eh, antzia dut orai binen <laughs> dinite humen duintasuna ara, gizakiaren duintasuna ageri da hor eta zer kuraia ukan duten eh, tunisiarek. Ba, beraz filme gomendio horrekin gelditzen gera, eta Germen hemendikan bi astetara berriz izango zaitu hemen mundu hotxaken gurekin da? Ara, eta gero, e, eh, ba, erran ezake, zenda, usaian galde egiten dut zu, zer egiten alduten entzulek, e, dokumentuak ditut, eda Burundiz, eda eta e, Tunisiaz, Amnesti Internationalek e, egin kaleratu dokumentuak, galde egiten aldituzte, aski duzu, zuk nire mail zuzen bidea emaitea ne? edo ere izen pedurak eman um, bi webgunetan amnesti.fr e da frantziakoa eta amnesti.es espainian. Ados, eta norbait eh, zurekin harremanetan jarri nahi badu, ba, antxeta.sozial.gmail.com era idatz dezala, eta nik pasako diot zure e-mail ere bai. Ara. Ba, mi esker segmen, eta hemendikan e, bi aster arte ba, mil esker zuri, eta Ados, arte. Gero arte, aio.